انا يقصدي وانا كل كيومب الله الصمد وانه الاول ان الله سبحانه وتعالى ديه ومنذ الذي ليس قبله شيء ambaye hakuna chochote ambacho kilikuwa kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala fakullu ma siwahu hadithun makhluq na kila kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kipya na ni kitu ambacho kwamba kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu shay asema nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inayopokewa na al-Imam al-Bukhari كان الله ولم يكن شيء غيره Allah subhanahu wa ta'ala alikuwepo na hakuna chochote ambacho kilikuwa kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kana Allah wa fi riwaya kana Allah walam yakun shay'un ma'ah Allah subhanahu wa ta'ala alikuwepo na hakuna chochote ambacho kilikuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa peke yake subhanahu wa ta'ala idhan Allah huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo na hakuna chochote ambacho kwamba kilikuwa uh, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala au kilikuwa kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi ya watu wanatumia sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kutumia neno al-qadim na ulama wanasema rahimahumullah yakuwa al-qadim laysa min asma'i Allah ta'ala qadim siyo miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni al-awwal wa mwanzo ambaye hakuna chochote kilikuwa kabla yake vile vile Sheikh asema rahimahullah al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa misho ambaye hakuna chochote atakuwa baada yake هو الذي ليس بعده شيء نهي ونشى يكون الله سبحانه وتعالى اتدوم من ليله الى ليله الى ليله فيدل على دوام بقائه سبحانه وتعالى يونس الله سبحانه وتعالى اتكويكو ميليله أتكويكم اتكويكو ميليله الله سبحانه وتعالى كاتكا اوفلمه واكه نوالا الله سبحانه وتعالى هنا مشو نا الله سبحانه وتعالى سمغة القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كيف الله سبحانه وتعالى أتكويبو بعد يا ولمنغو كما لزكا بعد يا وتوت كوندوكه ولمنغو بعد يا واتو كويشيا جنة النار الله سبحانه وتعالى أتندليكوه Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ataendelea kuwa kwa dhati yake yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala walimwengu wataisha viumbe vitaisha Naam viumbe vitaisha lakini eh, kuna makhluqat ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ametaka yabakie kama vile janna kama vile nar kama vile arshi yake na alqalam eh, na yote ambayo kwamba eh, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria yabakie hivi vitu sio eti vinabakia kwa sababu ya uwezo zao la janna na nar hazitadumu kwa sababu janna ndio imetaka kuwa kudumu na nar ndio imetaka kuwa uh, kudumu fahiya la tadumu bidhatiha walakin biidhnillahi wa mashi'atihi e, hivi viumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala ametaka ni Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria ziweze kudumu kwa kwa ziweze kudumu milele lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye fahuwa baqin bidhatihi subhanahu wa ta'ala kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala wa dhahir alladhi fawqa alladhi laysa fawqahu shay' الظاهر الذي فوقه شيء الله سبحانه وتعالى اني مولا امباي يكوجو كهشيما يكوجو كذاتي الله سبحانه وتعالى حكونا تشوتي ambacho kwamba kikojuu zaidi yake الظاهر الذي فوق ليس فوقه شيء نا انتم صلى الله عليه وسلم ديفو الف تفسير الظاهر اكسما ketika دعاء المشهور اسما انتم صلى الله عليه وسلم وليس قبلك شيء انتم صلى الله عليه وسلم اسما اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء كيف الله سبحانه وتعالى يكجوي كل كيت الله سبحانه وتعالى امتكك كذاتي يي مونيوي نا فيله فيله علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد أنا انفسما الشيخ السعد رحمه الله تعالى كتك منهج الحق كيف الله سبحانه وتعالى تشيو تشاكي كوجو الله سبحانه وتعالى يي منيو ذات yake iko juu na hakuna chochote ambacho kwamba kiko juu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na katika maana za الظهور ني العلو anavyosema Allah famasta'u ay yadhharuhu yani ay ya'luhu hawakuweza kupaa juu ya lile jengo yani kuvuka juu yake ayaluhu na dhahara shay li'annahu a'lahu ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين kitaendelea kikundi fulani katika umma yangu ambayo itaendelea kudhihiri itaendelea kuwa na ushindi katika haki alina qahirin wataendelea kuwa juu katika haki kwa hivyo adh-dhahir alladhi laysa ba'dahu shay ni ambaye ako juu kidhati ako juu kiheshima majina yake yuko juu sifa yake yuko juu aliyun ala dhatan wa qadran Allah subhanahu wa ta'ala cheo chake na dhati yake yote Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kutukuzwa na iko juu na hakuna chochote ambacho kwamba kiko juu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala wal batin falaysa دونه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msiri na hakuna chochote ambacho kwamba kitakuwa chini yake ulama wanasema hii maanisha la shay'a aqraba ila al-'abd minhu hakuna chochote ambacho kwamba kiko karibu na mja kuliko Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kwa kiko karibu nawe Allah yuko karibu na wewe hata kuliko nafsi yako wewe mwenyewe wa huwa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid katika aya nyingine Allah asema wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah subhanahu wa ta'ala anajua lile ambalo kwamba la siri lile ambalo kwamba limejificha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala analijua kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu na yeye yuko karibu na sisi zaidi kuliko lingine lolote Allah ndiyo wadhahiri Allah ndiyo wasiri Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba kiko juu kumliko hakuna chochote ambacho kwamba kitaweza kumfichikia Allah subhanahu wa ta'ala hata uwe wapi hata uzungumze kwa siri namna gani hakuna chochote ambacho kwamba unaweza ukakificha dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ni majina manne ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yametajwa katika aya tatu ya suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala anaposema huwa al awwal wal akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim majina haya manne matukufu lau muslamu anapoyaamini kisawasawa muslamu anapoyaelewa kisawasawa anapotambua Allah ndiye wa kwanza hakuna yeyote aliyekuwa kabla yake Allah ndiye wa mwisho hakuna yoyote atakayekuwa baada yake Allah ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye yuko juu zaidi na hakuna chochote ambacho kiko juu zaidi ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yuko karibu zaidi na waja wake hakuna yoyote ambaye yuko karibu na Allah karibu na mja kuliko Allah basi Muislamu ataweza kupata faida mbalimbali mbali kwa kuelewa majina haya ya mazuri ya Allah. Faida ya kwanza ambayo atapata ni yeye atatambua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tajiri wa, wa, wa kujitosheleza. Ikiwa yeye ndio wa kwanza, yeye ndio wa mwisho. Kumaanisha ufalme wote ni yake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi ana utajiri ambayo haina mwisho na yeye hawahitaji waja wake kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hawahitaji waja wake ameumba malaika ameumba wanadamu ameumba majini ameumba mengine mengi yote wote hawa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio eti Allah anawahitajia kivyo vyote kwa hivyo inatutambulisha inatujulisha ya kuwa Allah ni tajiri wa, wa kujitosheleza faida ya pili ambayo tunapata ni kuwa inajenga katika moyo wa Muislamu ambaye anaamini sifa hizi muhimu za Allah subhanahu wa ta'ala kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kumtukuza Allah kwa sababu yeye ndiye anastahili kutukuzwa ikiwa yeye ndiye wa mwanzo peke yake ikiwa yeye ndiye wa mwisho peke yake ikiwa yeye ndiye ako juu ya kila kitu ikiwa hakuna chochote ambacho kwamba kiko juu kuliko Allah hakuna chochote ambacho kwamba kitamfikia Allah basi muislamu ataweza kumtukuza Allah ataweza kumheshimu Allah ataweza kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu na hapo ndipo tunapata faida ya tatu ya ya Muislamu kuamini katika sifa hizi za Allah ni kuwa Muislamu ataweza kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumwabudu kwa sababu atapata atapata kujua kweli Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kuabudiwa ikiwa yeye ndo mwanzo yeye ndo mwisho yeye ndo yuko juu ya kila kitu hakuna chochote ambacho kwamba kinamfichikia basi muislamu atakuwa makini kumwabudu Allah anavyotaka kuabudiwa kwa sababu yeye anapotaka kumwasi anakumbuka uwezo wa Allah anapotaka kujificha na kufanya maovu anakumbuka ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-batin alladhi laysa dunahu shay atatambua ya kuwa yeye hawezi akajificha Allah Allah na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala pasina na Allah subhanahu wa ta'ala kumtambua kujua kwa hivyo Muislamu mambo haya inapokita kwenye moyo wake na akamjua Mola wake kwa majina yake mazuri haya basi ataweza kuwa na istiqama katika katika ubudia yake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ataweza kukimbia maasi na kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati na faida ya nne ambayo muislamu atapata kwa jambo hili ni maarifatu aulawiyatuhu tadullu ala annahu laysa fi kulli makan atakapojua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo hakuna chochote ambacho kwamba kilikuwa kabla yake wala hamna chochote ambacho kilikuwa pamoja naye Allah ndiye ameumba sehemu Allah ndiye ameumba dunia kwa hivyo hii inatuonesha ya kuwa Allahu laysa fi kulli makan Allah hayupo kila pahali wanapodai watu wengi miongoni mwa Waislamu Napomuuliza mtu Allah kwa wapi Allah kwa kila pahali Hebu mtafute mtoto mdogo mchanga ambaye ndiye ameanza kuzungumza, ambaye ndiye ameanza kupambanua vitu, umuulize Allah ako wapi? Umuulize Allah ako wapi? Moja kwa moja ataashiria juu lakini baadhi ya watu wazima wataulizwa Allah kwa wapi atasema Allah kwa kila pahali na hii ni kinyume na akida ya Qur'an kinyume na habari tunazopata katika kitabu cha Allah na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala fi samaa ala al-arshi istawa Allah yuko juu ya juu ya bingu saba kwa arshi yake ameketi kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua Allah yuko amestawi kwa arshi yake kwa namna ambavyo ajua yeye na aya nyingi chungu nzima zaonesha hivyo arrahman 'ala al-'arshi istawa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش na hii باذن الله تعالى itakuja hivi karibuni tukijadili jambo hili muhimu kwa hivyo muislamu kuamini ya kuwa Allah ndio wa mwanzo na wa mwisho atapata kuamini aqida yakuwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko kila pahali bali Allah subhanahu wa ta'ala yuko kwa yuko kwa arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna shaka yuko pamoja nasi kwa ilmu yake kila pahali kila wakati ndio maana yeye ni al-dhahir alladhi laysa fawqahu shay na yeye ni al-batin alladhi laysa dunahu shay Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu tunoyafanya anayaona yale yote tunayafanya anasikia yale yote tunayo tunayasema hii ni kumaanisha Allah yuko kwa arshi yake lakini yeye ako pamoja nasi kwa ilmu yake kila wakati kila sehemu Allah asema wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna ta alim Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi yuko pamoja nanyi popote mtakapokuwa na yeye yale mnoyafanya anayajua zaidi yale mnoyafanya anayaona na kuyajua kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa maana biilmihi Allah yuko pamoja nasi kwa ilmu yake kwa hivyo ndugu zangu maana hizi za majina haya manne ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sisi kuyaelewa ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavyofaa kuabudiwa wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh